kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Nini Nini Kumuk Telon kiriman Sri Adi Harjono. adat-diadat tata cara kang trah tumrah desa Mengger desa ing tereng gunung pinggir alas nganakake sedekah bumi sawijining upacara nyedekahi bumi minangka kawedharing rasa syukur marang kang murbaing gesang dene sakjroning setahun kang wis linakonan warga desa kuno padha kaluberan rejeki saka wulu pawetuning bumi Sedekah bumi kasebut uga dadi sarana ngraketake tali pasrawungan antarane para warga desa lan wong manca. Oyo kang kacetha jroning acara kenduren, kabeh warga desa padha nglumpuk ana punden karo ambengan lan duit wisik sowang-sowang. Lebar diwujudke mudin ambengan nuli dipurak rame-rame kelayan Sukorno. utawa ambengane malah diberkat wong-wong manca kang sumedya ngalap berkah. Sejene kuwi sedekah bumi uga grengsengake ubenging rudha panguripan. Ganti anane kendurenan lan mangsa enak, wis sak lamun para bakul belanjan malih padha karejan. Istingoroh uga dadi tambah bepatene. Lan maneh sedekah bumi kasebut ing awane ya nganggo dirameake mawa pagelaran tayub. Sak bacute ing bengi tandai isih ana pagelaran wayang kulit sewengi atas. Kanti kuwi para pelaku senine tartantu padha melu kaluberan rejeki. Semono uga kanggo para bakul kang biasane padha dodol ing enggon-enggon tontonan. Wondene sakjroning rembug desa wis diputusake yen babakan pagelaran tayub diborongake marang pangendang latri lan kang kapiji ngringgit nyekel cempurit wayang yaiku Ki Guna Carita dalang kondang saka desa Blengoh Kradenan Kan tundone kabar kasebut cepet sumebar saenggo ing dina kuwi desa Mengger bakal dikebaki bakul saka sengkan. Ngejipake dagangane kelarisan awit penontone mesti tumplek-blek disungsung pandemen wayang saka kono kene. carita wayah lingsir kulon darjan bekti sabar Maryun lan kunting padha ketemu ing sendang itu desa karanggayan siji-siji sendang kang dadi jujukane wong mulih saka pategalan utawa alas sak perlu resik awak lebaratus wong-wong kang padha-padha duwe kasenengan nonton wayang iku banjur kang senana Bakdo misak mengko bebarengan nonton wayang ing punden mengger. Mungguh dasare wong-wong kasebut pancen wis kebacut gandrung marang Ki Guna Carita. Critane pakem. Anta wacana paraga-paraga wayang siji lan sijine pilak. Ora digebiah uyah sarta isa wewarah kang paedah banget kanggo sagung tumitak. Semono uga upama manuk perkutut Ki guna carita menukung anggungi. Suarane ulem parandene mantep tur sedep. Sejene kuwi Ki guna carita uga dalang kang sugih pangeram meram kaya yen nyolahake paraga sawunggaling. Minangka reruncen budal bala. Wayang kang dientro tangan loro, sikil loro lan sirai urip kabeh. Perang karo macan digaman tumbak wajian. Soale ora wiwang ambek wong pencak. kuda-kuda sebok njoto sisik ngrampang nendang nganti jungkir walik ning awang-awang. Hu, pokoke sing nonton dadi mendolo kambi nyuwara. Ha, saking erame. <laughs> Oh, <laughs> dibukani jogete golek minangka abdi bedaya gladen beksan oh wong wadon-wadon malih melu migat-migut pacek gululan sapi turute kuwi durung sing jenenge gara-gara perang kembang utawa perang begal ngono kae Oh wong-wong nonton malah padha melu jingrak-jingrak unjak-unjak mergo saking senenge. Lucu. Hmm. Ki guno carita nonton sepisan selawase bakal kelingan. Kabeneran. Bengi kuwi oleh nonton darjan lan kanca kancane entuk enggon sing tepak. Bisa langsung weruh wayange katik ora kaduan saka panggung. Mula kan saka kuwi anggone nyemak sarta ngrameti crita lan kridane dalang kang jupuk lakon Krisna Duta wiwit jejeran nganti gara-gara ora katik padha bahwa lan mingsat-mingsat. paling kebul rokoke kang lumprus saparan-paran jalaran wong-wong iku udute nglepus. -wong. wanci perang kembang perangi irawan soko yosoroto padepoaning begawan joyo wilopo mungsuh wadyo bolo soko gua barong kawulane prabu kalau serenggi kang tinian buto cakil yo banyak caloro dumadaan kunting alok yen marion ora katon irungi poro pandemen wayang soko karanggayam kasebut satemah malih usrek dewi ana kang goleki Mario ning warung-warung, mbok menawa wonge golek mangan utawa ngopi. Ana kang duwe panduga yen Mario botoh dadu. Nanging bareng wis diubres mrana mrene kanyata, Mario ora ditemokake. Pepuntoning darjan sak kancane ngira lamun Mario disiki muleh. Uh, Oh, Sairing dina esuke, Mariamah bojone Mariun jebul kontrang kantring nresih sing lanang menyang omahe Darjan lan kanca-kancane. Oh, Darjan sak kanca malih plong-plong ora kumecap. Dudutane genah wis mlengset panyonone. Mau bengi padha ngira lamun Mariun disiki mulih, katemune bojone malah koyang payingan goleki. Apa Mariun katedabon? Njur jekan nang ngene babon ya. Keprojol omongane kunting bareng kahanan rodok sawetara jendel amem. Bos, Marion ki wong lanang sing kenceng dalem lakune, ora nekone kok kaya rupamu ting. Apa? Eh, Kirane Marion digondhok gendruwo pun den mengger. Oh, mosok brang kongkrang kok digondhol gendruwo. Tak kawer-kawer to ya. Tambahan tae karo jinggung sirai sabar. Wis-wis, dikarwake dhisik wae yen nganti bengi mengko Mariyan ora bali becike ditakon-takonake marang wong tuwa wae keputusaning garjan mantep wektu terus lumaku sairing lan usreke wong karanggayam kang bingung bilulungan lasah nlesih-nlesihake ilange Mariyan tetelo nganti jumlah kliwon bengi Mariyan ora ana bali Mula kaya kang dadi keputusane ndek awan mau darjan tumuli ngajak Maryamah sowan Mbah Kastari sawijining wong tuwa ing kali cilik. Bojomu ditahan bangsa demit ning gumuk telon. Mengko tak bantu ben cepet keluar. Katrangin Mbah Kastari marang Maryamah. GUMUK telon tapel wates karang gayam pakis soho menggeringiku ngembak panosie dari jan mangkono iya hai lo singono witeran dua las gede yoneng kono kuwi jangkane sing tunggu gumuk telon temenan tetelo ing dino minggu par kesok Marion ketedan ketedan soko kidul arai gumuk telon lakune nyaruk-nyaruk sempoyongan kaya samake wong kasatan tenaga buayane acrum memelas padha sanalika wong-wong karanggayam padha nungsung ngaruwake menyang omahe Maryamah dadaan omahe Maryun dadi rame kaya yen lagi ana ewuh ngono kae Maryamah bungah-bungah susah bungah guru nadine wis mulih prandiri susai Mariun isih katon lolak-lolok. Ora gantalan wektu, bareng Mariun wis pulih otot bayune, lerem pikir lan tumoto atine, dheweke banjur glandok-glandok cerita. Cerita nalika nonton Ki Guna carita ing punden menggerdek wingirane bengi kae, wancine perang kembang Mariun kebelet nguyuh. Mula dheweke dikebat metu nguyuh tanpa omong-omong kanca-kancane. pocap nalika lagi nguyuh mau tanpa sabu, tanpa sroba-sroba ujug-ujug mariyun dioyak wong limo, gedhe dhuwur rengut-rengut angker dheweke arep dipateni mergo nguyuh kang kandhane jari ing papan pasucen punden kono wegasane ora ana pilihan liya kejaba mariyun kudu mlayu golek slamet mlayune kedungsangan kedarang-darang embuh menyang endi parane Dialah tekan gunuk telon mariun terus ditulung nini nini wong limo kang oyak-oyak dewe disep teteken tembahan kendang kepun serandang tambuh tambuh tibane bareng wis mangkono mariun banjur diakon dadi rewang dadi rewang ini nini nini mau minongko kanggo nyaur utang budi jarene utang budi digawa mati Wedine ora bisa dilali-lali. -lali. sawijine wektu ana udan wurlesus lir pinusus dalan-dalan malih bletok jeblok nini-nini nguwuh-nguwuh jaluk tulung supaya digendong ya ing wektu kuwi Marion banjur jaluk supaya tekene nini-nini digawa dheweke wae saengga tangane loro nini-nini bisa kanggo gocekan pundake Marion bareng nini-nini wis mudhun saka gendongane Marion cekat-ceket nyabetake teken marang sing duwe dhewe. Sakolono cahya mblerengi sak biaring tatip, marengi nini-nini ilang kaya katungkap bumi. Usono Marion nuli dikebat layu saka papan kono. Tekan bula alang-alang pinggir alas kidul desa, tekene nini-nini agi-agi dibuang. Ah, ta, kok mbok buang teken kuwi? Kowe dadi wong sektil, Yun. ben timbang sekti ning besuke bakal dadi bangsa demiting mangkono cerita sing tak aturke bersama tim Cimat.